Əmmə ba'd. Ey müminlər, hamınıza Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Peyğəmbərlərin atası sayılan İbrahim aleyhissalam doğrudan da həlim, xasiyyətli bir insan idi. Allah subhanahu wa ta'ala və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə çatdırdığı xəbərlərdə onun necə gözəl insan olduğunu bildirmişdir. Həqiqətən yaradanların, yaradılanların ən xeyirlisi İbrahim aleyhissalam Allaha mütih, batildən haqqa tapınan bir imam, rəhbər, Rəbbinə təslim olmuş, onun hüzuruna səmimi qəlblə, ixlasla gəlmiş və heç vaxt müşriklərdən olmamışdır. O tamamilə doğru danışan, siddiq ləqəbinə sahib olan həm Peyğəmbər, həm də elçi olmuşdur. İbrahim aleyhissalam Allaha çox yalvaran həlim bir kimsə idi. Özü də müsəlman, mömin, mühsin idi. Oğlanlarına da müsəlman olmağı, müsəlman kimi ölməyi tövsiyə etmişdir. Bilirsinizmi? Onun oğlanlarından İsmail və İshak, nəvələrindən Yaqub, nəticələrindən Yusuf və kötücələrindən Məhəmməd salavatullah aleyhim hamısı Peyğəmbər olmuşdur. Məyər bu, o Peyğəmbərin, İbrahim aleyhissalamın fəzilətinə dalalət etmirmi? Görün, nəslindən neçə-neçə Peyğəmbərlər və yaradılanların ən şərəflisi Məhəmməd s.ə.v gəlmişdir. O Allahın dostudur. Özü də ən sevimli dostu. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَاتَّخَزَ اللّٰهُ İbrahimə xalilə Allah İbrahimi özünə sevimli dost seçdi. Dost tutdu. Ən sevimli dost və İbrahim aleyhissalamı Allah Taala onun qövmünə, müşriklərin arasına Peyğəmbər və elçi olaraq göndərdi. İbrahim aleyhissalam onları müxtəlif cür üslublarla İslam dininə, Allahın təkliyinə ibadət etməyə çağırdısa da, onlar yenə də öz bildiklərindən, özlərinin Allaha qoşduğu o bütlərdən, şəriklərdən əl çəkmədilər ki, çəkmədilər. İlk əvvəl İbrahim aleyhissalamı atasından başladı. Müşrik olan atası Azər, müşriklər üçün büt yonub düzəldirdi. Onun azğınlığı onlardan da betər idi. Və görün, İbrahim aleyhissalam müşrik atasına necə müraciət edir? Mülayim, həlim şəkildə deyir ki, atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? Yenə bir daha həmin üslubla, atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Ardımca gəl ki, səni doğru bir yola çıxardım. Yenə həmin üslubla atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan Ər-Rəhmana çox asi olmuşdur. Bir daha həmin üslubla atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən Ər-Rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Bu cür gözəl üslubla atasını dəvət edir. Atası isə ona cavabında görün nə deyir? Deyir ki, ey İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzümü sevirirsən. Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəm, qovacaqam. Mənim gözümə görsənmə. İbrahim əleyhissalam isə yenə də öz mülayim üslubundan istifadə edir. Və görün, müşrikə nə deyir? Deyir ki, qalə sələmun aleykə, səəstəxfiru ləkə Rabbi, innəhu kənə bi həfiyyən və ətəzilukum və mə təd'unə min dunilləh və əd'u Rabbi Asə əllə əkunə biduayə Rabbi şəkiyyə Sənə salam olsun. Müşrik atasına deyir, subhanallah, sənə salam olsun, mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəyəm. Subhanallah, gör müşriklə necə danışır? O mənə qarşı çox mehribandır. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə ibadət edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmayım. Beləliklə, İbrahim aleyhissalam öz qövmü ilə mübahisəyə başlayır. Onu Allahın təkriyinə çağırır və mübahisə vaxtı görün hansı üslublardan istifadə edir. Əvvəlcə onlara sual verir. Deyir ki, sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir? Bu nədir? Heykəllərə ibadət edirsiniz. Onlar cavabında deyir, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük. Gözümüzü açıb belə görmüşük. Hamı edir, biz də edirik. İbrahim aleyhissalam deyir, and olsun ki, siz də, atalarınız da haq yoldan açıq aşkar azmısınız. Onlar yenə etirazlarını bildirir. Deyirlər ki, sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən, bizə ələ salırsan. İbrahim aleyhissalam deyir, xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Yəni, Peyğəmbərlərdən Allaha and olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizə bir hilə quracaqam. Onlara hədələyir ki, sizin bütlərinizə hilə quracaqam. Və görün onlara necə hilə qurur. Qövmü bayram, özlərinin o batil bayramını keçirmək üçün meşəyə gedirlər. Bu meşəyə getdikdə İbrahim aleyhissalamı da özləri ilə aparmaq istəyirlər. O deyir ki, mən xəstəyəm, gedə bilmərəm. İlk dəfə İbrahim aleyhissalam yalan danışır. Məsləhət üçün yalan danışır. Deyir, xəstəyəm, gedə bilmərəm. Nəhayət qövmü çıxıb getdikdən sonra İbrahim aleyhissalam xəlvətcə onların tanrılarının, o bütlərin yanına gəlib isteyza ilə deyir, məgər yanınızda olan bu yeməkləri yeməyəcəksiniz? Görün, nə qədər qarşınızda qurban ətləri, yeməklər və s. şirniyyatlar var. Bunları yeməyəcəksiniz. Elə baxa-baxa bunlara qalacaqsınız. Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Subhanallah. Görün, necə isteyizə edir. Sonra bütlərin üstünə gəlib, onları bir zərbə ilə parça-parça edir, sındırır. Elə ki, o bütləri sındırır, baltanı asır ən böyük bütün boynundan təkcə onu sağ buraxır. Yəni, sındırmır. Qövmü qayıdıb gəldikdə başa düşür ki, onların bütlərini kimsə təhqir edib. Və deyirlər ki, bunu tanrılarımıza kim edibsə, şübhəsiz ki, o zalimdir, cəzasına çatmalıdır. Və müşriklərdən bəzilər deyir ki, İbrahim deyilən bir gənc onların pislədiyini eşitmişdi. İbrahim adında biri var, Həmişə o bütləri pisləyir və bizə hədə qorxu gəlirdi ki, onlara hilə quracağım. Çağırın onu gəlsin. Elə ki, İbrahim aleyhissalamı çağırırlar və deyirlər ki, sənmi bunu bizim tanrılarımız, yəni bizim tanrılarımızın başına boyunu sənmi gətirmirsən? İbrahim aleyhissalam deyir ki, xeyr, bəlkə onların bu boyu edib bunu, bəlkə o sındırıb, görmürsünüz, balta onun boynundadır. Əgər danışa bilirsə, özlərindən soruşun. Soruşun, görün onları kim sındırıb. Görün, necə İbrahim aleyhissalam onları susturur. Onlar özləri özlərinə deyirlər ki, doğrudan da biz zalımıq. Danışa bilməyən bütlərə ibadət edirik. Doğrudan da biz zalımıq. Özləri bunu etiraf edir. Sonra İbrahim aleyhissalam deyir, elə isə Allahı qoyub, sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Sizə də Allahdan başqa ibadət etdiyiniz o bütlərə də ar olsun. Qəribədir ki, etdiyiniz əməlləri, günahını anlamırsınız. Etdiyiniz əməllər sizə xoş görsənir. Elə bilirsiniz ki, yaxşı işlər görürsünüz. Və beləliklə, İbrahim aleyhissalam onları susturur və onlar onun cavabını verə bilmədikdə fikirləşirlər ki, bunu neyiniyək? Tutaq, öldürək, yandıraq, canımız bundan qurtarsın. Bunun dəvətinin qarşısını ala bilmirik. Bu elə gecə-gündüz dəvət edir təbliğ edir, Allahın təkliyinə çağırır və qərara gəlirlər ki, onu yandırsınlar və odun yığırlar. Hətta hamilə qadınlar belə onun yandırılması üçün odun toplayır. Nəhayət onu bir sütuna bağlayır və odunları onun ətrafına düzüb od qalayırlar. Od qaladıqda çox maraqlı bir hadisə baş verir. Bütün heyvanlar yığışır ki, odu söndürsünlər. Üfürürlər ki, odu söndürsünlər. Bir heyvandan başqa. Bu heyvanın adını da Ayşə radiyallahu anha rəvayət etdiyi hədistə göstərir. Sahabələrdən biri gəlib soruşur ki, ey Ayşə, evindəki bu nizə nəyə lazımdır? Sən də vuruşmaq istəyirsən, cihad etmək niyyətindəsən? Deyir, xeyr. Bu nizə ilə mən kərtənkələləri öldürürəm. Peyğəmbər s.ə.v mənə demişdir ki, hər bir kərtənkələni öldürəndə 100 savab qazanacaqsan. Çünki bütün heyvanlar odu, İbrahim aleyhissalamın atıldığı odu söndürdükləri vaxt kərtənkələ onu üfürüb yandırmağa, ağovlandırmağa çalışırdı. Subhanallah. Və beləliklə İbrahim aleyhissalamın üstündə od qalayır, onu yandırıb öldürmək istəyirlər. Allah subhanətə alə Cəbrail aleyhissalamı göndərir. Göndərir ki, geçsin, ona kömək etsin. Və İbrahim aleyhissalamın təvəkkülünə baxın. Tək Allaha sığınmağına baxın. Cəbrail əleyhissalama deyir ki, sənin köməyin mənə lazım deyil. Həsbiyallahu və ni'məl vəkil. Allah mənə bəs edər, yetər. Allah gözəl, qoruyan vəkildir. Beləliklə Allah subhanət alə o da əmr edir, deyir, ey atəş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol. Sərin aydındır və zərərsiz nə deməkdir? O deməkdir ki, sərinlə, soyuqla belə İbrahimə zərər dəyə bilərdi soyuğun da ona zərəri dəyməsin deyə Allah subhanətə alə ona zərərsiz olmağı əmr edir. Beləliklə Allah subhanətə alə onu o müşriklərin əlindən xilas edir. İbrahim əleyhissalam yenə onlarla təbliğatını davam edir. İbrahim əleyhissalam onlara deyir, siz nəyə ibadət edirsiniz? Baxın, görün, nəyə ibadət edirsiniz? Bu daşdır, ağacdır, əskidir. Bu sizə nə xeyir verə bilər, nə zərər vura bilər. Onlar cavabında deyir ki, bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik. Əzəb eləyirik. Subhanallah. Və İbrahim Aleyhisselam onlara deyir ki, onları çağırdığınız zaman sizi eşidirlərmi? Yaxud sizə bir xeyir və ya zərər verə bilərlərmi? Onlar yenə inatkarcasına cavab verib deyir ki, xeyr, ancaq biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük. Biz əvvəlkilərin belə etdiklərini görmüşük. Gözümüzü açıb bu işləri belə görmüşük, belə də davam edirik. İbrahim əleyhissalam da onlara baxır, deyir, indi nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Görürsünüzmü siz heç bir fayda verə bilməyən, zərər verə bilməyən bir bütlərə ibadət edirsiniz. Aləmlərin Rəbbi istisna olmaqla onlar, yəni sizin bütləriniz, mənim düşmənimdir. Sonra isə Allah subhanahu aləni uca tutub onu tərifləyərək görün nədir? Deyir ki, Əlləzi xaləqəni fəhüvə yəhdin və əlləzi huvə yutaymuni və yəskin və izə məridtu fəhüvə yəşfin və əlləzi yumituni və sümmə yuhyin və əlləzi ətmə ən yəqfirə li xətiyyəti yəvməddin Görün nə deyir? Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən odur. Məni yedirdən də, içirdən də odur. Xəstələndiyim zaman Mənə şəfa verən yalnız odur. Məni öldürəcək, sonra dirildəcək də odur və qiyamət günü xətamı bağışlayacağına ümid etdiyim də odur. Dəvətin üslubunu görürsünüz. Allahı necə uca tutur və onlara Allahın ucalığını, hər şeyə qadir olduğunu onlara necə bəyan edir. Siz özünüz yonub düzəltdiyiniz şeyləri mi ibadət edirsiniz? Əlləri ilə yonub düzəltdiyi şeylərə sahabələrdən biri Peyğəmbər s.ə.və gəlib deyir ki, Doğrudan da biz bədbəxt olmuşuq. Əlimizlə halvadan büt düzəldirdik. Ona tapınırdıq. O bizə kömək etdiksə, ona ibadət edirdik. Elə ki, kömək etmirdik. Onu yeyib, yerinə başqasını düzəldirdik. İndi başa düşürəm ki, bu necə olur? Öz Rəbbimizi yeyirdik. Subhanallah, oradan da bədbəxt idik. Sahabə bunu etiraf edir ki, Allah subhanətə alə bizə hidayət verdi. Doğru yola yönətdi. Sonra İbrahim aleyhissalam görün, yenə də onları necə susturur necə onlara dəlil gətirir. Gecə vaxtı bir ulduz görür və deyir ki, bu mənim Rəbbimdir. Onlara cavab olsun deyə deyir. Etiqadla onu Rəbb saymır. İbrahim ə.səlam Allaha şəriş qoşmaqdan uzaq idi. Elə ki, o batır, ulduzlar yox olur, deyir ki, mən batanları sevmirəm. Heç Allah da yox olub gedə bilərmi? Sonra doğan ayı gördükdə deyir ki, bu mənim Rəbbimdir. Yenə ay batır, gündüz gəlir, Deyir ki, əgər Rəbbim məni doğru yola yönətməsəydi, mən azmış adamlardan olardım. Nəhayət gündüz günəş çıxır və o günəşə baxıb deyir, bu mənim Rəbbimdir. Bu daha böyükdür. Sonra deyir, elə ki, günəş də batıb gedir, deyir ki, ey qövmün, həqiqətən mən sizin şəriş qoşduqlarınızdan uzağam. Aydan da, ulduzdan da, günəşdən də, bütlərdən də və s. Nəyi ki, Allah şəriş qoşursunuz, hamısından uzağam. Doğrudan da mən ixlasla ibadət edərək üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim və müşriklərdən də deyiləm. Tək Allaha ibadət edənlərdənəm. Tovhid əhlindən. Sonra yenə İbrahim ə.səlam onlara başa salmaq üçün başqa bir dəlil gətirir və deyir ki, bir halda ki, siz Allahın özünüzə heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyləri ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuz. Onda nə üçün mən sizin şərik qoşduqlarınızdan qorxmalıyam? Siz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinmirsiniz. Mən sizin bu bütlərinizdən nəyə görə qorxmalıyam? Əgər bilirsinizsə, söyləyin görək, iki dəstədən hansı əmin əmanlıqda olmağa daha haqlıdır? Kafirlərmi, ya müminlərmi? Sonra da özü cavabını verir, deyir ki, əlbəttə o kəslər ki, iman gətirib, imanlarına şirk qatmayıblar, onlar da elə əmin amanlıqdadırlar. Onlar doğru yola yönələnlərdir. Və nəhayət, bunun bu dəvətindən xəbər tutan padişah qəzəblənir. Nəmrud onu öz hüzuruna çağırtdırır və deyir ki, bu nədir? Dəvət aparırsan? Mənim cəmatımı dədə babalarımızın yolundan çıxarmağa çalışırsan? Göstər görüm, hanı sənin Rəbbin? O nəyə qadirdir? İbrahim ə.səlam deyir ki, mənim Rəbbim həm öldürür, həm də dirildir. Nəmrud deyir, bu ki, asan bir işdir. İndi sənə göstərəcəyəm. Mən də öldürürəm, mən həm öldürürəm, həm də dirildirəm. İki nəfər ölümə məhkum olanı çağırtdırır, birini azad edir, birini də öldürtdürür, deyir, gördün mü? İbrahim Aleyhisselam görür ki, bunun gətirdiyi o müqayisə düzgün deyil. O heç kəsi diriltmədi. Sadəcə ölümə məhkum olanı azad etdi. Lakin buna baxmayaraq, gözəl üslubundan bir daha istifadə edir. Ona etiraz etmədən başqa bir dəlil gətirir və deyir ki, Rəbbim günəşi məşriqdən gətirir, məğribdə batırır. Bacarırsansa onu məğribdən gətir, məşriqdə batır. Və beləliklə o susur və heç bir söz tapa bilmir. Həqiqətən İbrahim aleyhissalam gecə-gündüz Allaha yalvaran, ona dua edən bir kimsə idi. Və o dualarında görün nələr deyirdi. Məsələn, deyir ki, ey Rəbbim, mənə salihlərdən olan bir övlad bəxş et. Bayaq dedim ki, onun övladları kimlər olur? Allah subhanətə alə ona kimləri nəsib etdi? Kimləri ona bəxş etdi? Yenə dua edir, deyir, ey Rəbbim, mənə hikmət bəxş et və məni salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət elə, yəni məni dillər əzbəri et. İndi görəcəksiniz o necə dillər əzbəri olur. Məni nəyim cənnətlərinin varislərindən et. Qiyamət günü məni rüsvay etmə. Yenə dua edib deyir, ey Rəbbim, bu diyarı, yəni Məkkəni əminəmanlıq bir yer et, əminəmanlıq yurdu et. Yenə dua edib deyir ki, məni də nəslimdən olanları da vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılan et, namaz qılan. Yenə dua edir, deyir, ey Rəbbim, duamı qəbul et. Ey Rəbbim, haqq hesab çəkilən gün məni, ata-anamı və möminləri bağışla. Görün, nə qədər dualar edir. Dillər əzbəri olmasına gəlincə, onu qeyd etmək lazımdır ki, İbrahim əleyhissalam sonradan gələnlər arasında bu cür yad edilərdi. Onlar deyərdilər ki, İbrahimə salam olsun. Həqiqətən, Allah subhanət hələ deyir, həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini beləcə mükafatlandırırıq. Məgər həc ziyarətinə gedənlər İbrahimi yada salmırlarmı? Hər dəfə o ziyarəti edənlər başa düşür, xatırlayır ki, bunu, bu bizə İbrahim aleyhissalamdan miras qalıb. Allah İbrahimə insanları həc ziyarətinə çağırmağı əmr etmiş. Cəbrail əleyhissalam ona bu ziyarəti necə yerinə yetirməyi öyrətmişdir. Məgər Kəbəyə və Qüdsdəki Beytul Məqdisə baxdıqda İbrahim əleyhissalam yada düşmür. Əlbəttə yada düşür. Çünki İbrahim əleyhissalam oğlu İsmailla ilk dəfə ilk məscidi Kəbənin bünövrəsini qaldırmış və 40 ildən sonra da oğlu İshaqla Qüdsdəki Beytül Məqdisi tikmişdir. Hər iki məscidi, bu müqəddəs məscidləri İbrahim əleyhissalam öz oğlanları ilə, birini İbra İsmaillə, birini də İshaqla tikmişdir. Yaxşı, bəs İbrahim əleyhissalam Qüdsdə yaşaya-yaşaya Məkkədə necə ev tikdi? Hardan gəlib orada Kəbənin bünövrəsini qaldırdı? Bu çox gözəl bir əhvalatdır. Buna qulaq asın. Bu əhvalatda onu dinləyənlər üçün ibrətlər vardır. İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, İbrahim aleyhissalamın yoldaşı Sara və bir də xidmətçisi Həcər var idi. Allah subhanətə alə İbrahim aleyhissalama əmr etdi ki, xidmətçin olan Həcərin və ondan olan oğlun İsmaili götür, apar filan yerə. Və İbrahim aleyhissalam onları gətirib, indi kəbə olan yerə Düz Kəbənin yanına qoyub çıxıb gedir. Çıxıb getdikdə Həcər onun ardınca düşür. Və bir neçə dəfə onu çağırır, deyir ki, bizi burada tərk edib gedirsən. İbrahim əleyhissalam onlara tərəf heç baxmırdı. Nəhayət qadın deyir, bunu sənə Rəbbimmi əmr edib? İbrahim əleyhissalam dönüb deyir, bəli, Allah mənə bunu əmr edib. Qadın deyir, onda get. Rəbbim bizi nəzarətsiz qoymaz. O bizi başlı başına buraxmaz. Və qayıdır oğlunun yanına. Qayıdır və başlayır İbrahim Aleyhisselamın onlar üçün qoyduğu xurmadan, sudan içməyə, yeməyə. Və İbrahim Aleyhisselam da uzaqlaşıb gözdən itir. Elə ki, gəlib dağın yanına çatır, üzünü çevirir onlara tərəf, yəni Allahın evinə tərəf və dua edib deyir ki, Rabbənə inni əskəntu min zurriyyəti bivadin qeyri zizər'in ində beytəkəl muharram. Rabbənə liyuqimus salətə fəcəl əfidətən minən nəsi təhvi iləyhim وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Ey Rəbbimiz, mən əhli əyalımdan bəzisini sənin Beytül Haramın, Beytül Haramının yaxınlığında əkin bitməz bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara tərəf Kəbəni ziyarət etməyə və əhli əyalıma mərhəmət göstərməyə meyil etsin. Onlara bu yerin ağaclarının meyvələrindən, ruzilərindən ver ki, bəlkə şükür edə bilsinlər. Bu duanı edib İbrahim aleyhissalam çıxıb getdi. İndiyə qədər orada nə qədər bərəkət olduğunu siz özünüz məndən yaxşı bilirsiniz. Elə ki, Həcərin yeməyi içməyi qurtarır. Yemək və su axtarmaq üçün Səfa dağına tərəf gedir, o dağın üstünə çıxır. Ətrafa baxır, heç kəsi tapmadıqda qaça-qaça gedib Mərva dağının başına çıxır və 7 dəfə beləcə dağların arasında o tərəfə, bu tərəfə gedir və nəhayət sonda bir səs eşidir. Öz-özünə deyir ki, sakit ol, qulaq as, gör bu nə səsdir. Dönüb görür ki, uşağın yanında bir mələk dayanıb. Cəbrail əleyhissalam. Və Cəbrail əleyhissalam qanadı ilə vurur, yerdən su çıxmağa başlayır. Zəmzəm suyu. O vaxtdan indiyə qədər qurumamış, davamiyyətli çıxan zəmzəm suyu. İndiyə qədər o sudan daşıyırlar, daşıyırlar, yenə də daşıyırlar. O qurtarmaq bilmir ki, bilmir. Və o zəmzəm suyu ki, başqa sular qaldıqca kif atır, kiflənir. O isə illər boyu qalsa da belə kiflənmir ki, kiflənmir. Beləliklə, onun anası o suyun ətrafında özünə bir yer edir və orada yaşamağa başlayır. O sudan içməklə yaşayır və günlərin bir günündə oradan keçən karvan uzaqdan quşları görür və başa düşür ki, quşlar olan yerdə su da olmalıdır. Bir neçə nəfəri göndərir ki, gedin, baxın, görün, nə var, nə yox, xəbər gətirin. Onlar da gəlib deyir ki, orada su var və karvan qadının yanına yaxınlaşır, deyir, icazə verirsənmi? Biz də burada məskən salaq. Qadın onlara icazə verir və beləliklə onlar ora məskunlaşır. İbrahim Aleyhisselamın duası qəbul olur. Elə ki, İsmail Aleyhisselam yetkinlik yaşına gəlib çatır, o qövmündən olan bir qızla evlənir və anası vəfat edir. Anası vəfat etdikdən sonra İbrahim Aleyhisselam onu ziyarət etməyə gəlir. Gəlir, onu evdə tapmır həyat yoldaşını tapır və deyir ki, vəziyyətiniz necədir? Qadın deyir ki, çox pis, yeməyə heç nə tapmırıq, içməyə heç nə tapmırıq, çox çətin dolanırıq, başlayır naşşürlük, nankorluq etməyə, gireylənməyə. İbrahim aleyhissalam müdrik insan olur və bilir ki, oğlu da onun dediyi sözləri başa düşəcəkdir. Deyir ki, ərin evə gəldikdə ona məndən, mənim salamımı çatdırarsan və deyərsən ki, evinin pilləkanını dəyişsin evinin pilləkanını dəyişsin. Və çıxıb gedir. İsmail aleyhissalam evə gəldikdə yoldaşı ona bu sözləri deyir. O da deyir ki, o gələn atam idi. Mənə nəsiyyət etdi ki, səni boşayım. Səndən mənə həyat yoldaşı çıxmaz. Boşayıb başqa bir qadınla evlənir. Bir müddətdən sonra yenə atası onu ziyarət edir, gəlir, yenə onu evdə tapmır. Və yenə qadına həmən sualı verir, qadın bu dəfə başlayır Allah şükür etməyə ki, hər şeyimiz var, heç nədən naşükürlük etmirik. Əlhəmdülillah, İbrahim əleyhissalam ona və yoldaşı üçün çoxlu-çoxlu dualar etdikdən sonra deyir ki, ərin gəldikdə ona məndən salam söylə və de ki, evin pilləkanını yaxşı qorusun. və İsmail əleyhissalam evə gəldikdə yoldaşı ona bu sözləri deyir. O da ona deyir ki, o mənim atam idi. Mənə tövsiyə etdi ki, səni qoruyum, səni qoruyum. Bir müddət geçdikdən sonra İbrahim əleyhissalam yenə gəlir Bu da bir imtihan olur İsmail üçün, bir imtihan. Gəlir, deyir ki, oğlum, mən bir yuxu gördüm. Sən nə deyə bilərsən bu yuxu barədə? Yuxuda gördüm ki, səni kəsirəm. İsmail əleyhissalam başa düşür ki, bu Allahın əmridir. Allah ona əmr edib ki, oğlunu qurban etsin. Və deyir ki, atacan, sənə nə əmr olunursa, onu da yerinə yetir. İnşallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Elə ki, İbrahim ə.səlam onu yerə yıxır və başını kəsməyə hazırlaşır. Allah s.ə. Cəbrail ə.səlamı göndərir. Ona ağ bir qoç gətirir və deyir ki, artıq sən Rəbbinin əmrini yerinə yetirdin və Rəbbin sənə buyurur ki, oğlunun əvəzinə bu qoçu kəs. Beləliklə də Allah s.ə.nin imtihanından hər ikisi yaxşı çıxır. Bir müddət keçdikdən sonra isə yenə İbrahim aleyhissalam dönür. Bax, bayaq dediyim, elə bu, burası idi, hədisin burası. Gəlir oğlu ilə bərabər Kəbənin bünövrəsini qaldırır. Kəbəni tikməyə başlayır. Elə ki, Kəbəni tikir, bitirir. Kəbəni tikməyə başlayandan ta onu bitirənə dək. Sonra da onun ətrafında tavaf edə edə bu duaları edir. Görün, ən gözəl əməli etdi. Kəbəni tikdi və Allahın evinin ətrafında tavaf edir. Ən gözəl əməli edə-edə görün o nə dua edir Allahdan. Nə istəyir? Deyir ki, Rabbənə təqəbbəl minnə innəkə əntə səmiul alim. Rabbənə və cəalnə muslimeyni ləkə və min zürriyyətinə ümmətən muslimətən ləkə və əlinə mənəsikənə və tub aleynə innəkə əntə təvvabur rahim. Rabbənə vəbəs fihim rəsulən minhum yətlu aleyhim əyətikə ويعلمهم الكتاب والحikmətə və yəzəkkihim innəkə əntəl əzizun həkim. Ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Qorxur ki, Allah ondan bu əməli qəbul etməz. Ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Ey Rəbbimiz, bizi sənə təslim olan müsəlman, nəslimizdən də sənə təslim olanlar, müsəlmanlar et Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, yəni Məhəmməd s.ə.v-i, onlara sənin ayələrini oxusun, onlara kitabı və sünnəni, o hikməti öyrətsin və onları pis əməllərdən təmizləsin. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Allah subhanahu teala'dan bir daha yenə diləyirəm ki, Allah taala bizi o peyğəmbərlərə, oxşarlardan və oxşarlardan etsin. Aqulu qawli hadha və astaghfirullah li və lakum və lisairil muslimin min kulli zəmb, fastaghfiruhu və tubu ilayhi innehu huvel gafurur rahim.